有個一家之主，家家有個難頂又難離嘅人，家家都有本難念的經，家家都有真情。笑聲笑聲，滿載溫馨，快樂發心內。我心我心情如醉， 追。咗邊啊你？而家我屋企係公廁啊！你中意入嚟就入嚟啊你？哎呀，唔係阿媽，我遲咗放工啫嘛。哎呀，O T 啊。乖啦，快啲過嚟飲湯。你你你做咩仲企喺度啊你？你快啲滗湯俾我寶貝仔啦，企企企，係唉，唔該晒啊。快啲飲啊仔，趁熱飲啊！係你最中意嘅字母湯，你幼稚園嘅時候咧已經好中意飲噶啦，阿媽每日都要煲俾你飲噶。 嗯，好味啊！我最中意噶。阿琴啊，你都飲啲啦。誒唔使啦，你呢啲嘢啊，係我哋一家人飲噶，係你啲外人飲噶。係啊，我唔使啦，唔使啦。你唔好以為入到嚟有得分啊你！哎呀媽，你係下人嚟嘅啫。係哎呀媽啊，咁大煲湯我都飲唔晒噶啦。你不如俾啲阿琴飲啦。我倒咗佢都唔會俾佢飲啊！我哋呢啲啊係乜嘢啊 ？high class 啊，上等人嚟噶，佢點同我哋一樣啊？哎呀媽啊，呢個世界邊有分嗰啲上等人、下等人嘅啫？阿琴啊，一齊飲啦。誒，我其實有啲飽啦。飽？你話咩話？你話飽？係啊係啊。點解飽啊？我未開飯，你即係偷食啦！ 你係咪偷食啊？賤得你咁衰我冇啊啊！唔怪得我碗字母湯入邊冇晒啲 A 字啦！我冇啊，真係冇啊。你入翻去廚房，入去，媽啊，入去啊，嚇入去啊！你係咪唔識聽中文啊？你你嚟咗香港幾耐啊？入翻去廚房啊！啊激心啊！真哎係呀媽啊，我哋咪喺廚房咯。係啊。老婆，你同我入房先啦。哦，你 咩啊？唔開心啊？嗯，冇啊，冇，冇。你啊，成個人都落晒型噶啦。唉阿媽係咁噶啦，你咪當啊就下佢咯。我會噶啦。嗱，我得閒同阿媽傾下好冇？唔好啊，唔好啊！一陣佢又以為我同你講嗰啲咩，搞到你又同佢講啲咁嘅嘢啊！係啊，其實咧，阿媽之前都唔係咁嘅，佢對你好好噶，點解會咁嘅？你真係唔記得啦？ 吓？啊，好啦，飲個新抱茶，富貴又榮華。阿媽飲茶啊？嗯，乖啊！而家大個仔娶你個新抱啊，服侍你啊！嗱，嚟嚟試試。多謝媽。嗯，好啦，到新抱啦噃，飲個新抱茶，靚過林青霞。 奶奶飲茶，嗯嗯嗯，撞鬼你啊！ 吓、你咪唔想敬我飲茶唔係啊你講啊嘛，你而家錄到我隻腳熟晒，唔係啊你而家想點唔啊？係啊，對唔住啊，玩嘢啊你？對唔住啊你玩嘢啊？我慢慢同你玩。自此之後，奶奶對我嘅態度就唔同晒啦。 好好餸啊！係啊，嗱有鮑魚啊，食多啲啊。知道你冇咁乜幾可，你啲咁嘅窮人。啊，好急啊，好急啊，好急！哎呀，奶奶，奶奶，我好急啊！我用緊廁所啊！你係咪唔讓老人家啊？我去啦，我去啦。喂喂，咁咁你都等我起身先啦，奶奶。哎呀，老人家唔等得噶嘛，等得就老人家咩？ 你而家咩樣啊？嫌我係麻英啊？吓，係咪嫌我麻英啊？你嫌我係麻煩嘅奇英啊嘛你？可唔可以起身先啊？咁我去緊點起身啊？我仲坐咗喺度啊，奶奶。咁你咪褪開啲咯，好快啫。哦咩事啊，奶奶？哦，咩事啊？ 你對得我仔住啦你，你冇陰功啊你。咩咩事啊，奶奶？奶奶發生咩事啊？奶奶，你帶個男人翻嚟我屋企，你口話福唔喺屋企，你帶個男人翻嚟你唔係勾啊佬，奶奶，奶奶呢個係我老豆嚟噶。吓？你亂倫？ 自從我斟嗰杯新抱茶倒瀉咗之後，奶奶對我態度就唔同咗啦。哎呀，你唔好唔開心啦。嗱，阿媽一定會明白嘅。你俾啲時間佢好冇？嗯，嗱，因為咁啦，我哋咧呢個星期六不如一齊過澳門玩下好冇？嗯，係啊，去啦，好冇啊？好啦，好啊，一齊去啊！ 我好耐都冇過過大海啊，行下澳門啊，咁樣啊。阿阿媽啊，奶奶，誒媽，你你做乜走入嚟啊？嘿，我啊想睇下你兩個啊，點解咁耐都冇 B B？使唔使老媽子過兩招過你哋嘆下先？哎呀媽啊，我好大個噶啦，唔使啦。大哥，你響阿媽啊心目中啊，永遠都係細路哥嚟嘅咋。媽，哎呀，你你你出去先啦。 你趕阿媽出去，你趕阿媽出去，你趕阿媽出去。好，我而家就出去。啊！媽，奶奶，媽， 你你唔好嚇我啊！你醒下啦，媽。喂啊，點解會咁噶？點解會有架車喺我哋屋企入面出現，然後衝埋嚟，然後剎車噶？哎呀，你你唔好講咁多啦，咁梗係意外嚟噶啦。但係我哋而家喺屋企入面，呢度廿幾樓嚟噶喎。哎呀，唔好理咁多啦，報警先啦。 冇有事啊媽？你唔好咁啦，福，媽冇有事啊你？你唔好咁啦。你佢係我媽嚟唔噶。係啊，你唔好撳，你撳住咗奶奶個傷口啊，好痛啊！媽， 二十二，你唔好喊住，你哋喊住，佢會唔捨得走嘅。吓，阿福啊，你老媽子走咗未啊？佢有冇寫遺囑啊？有冇寫我個名啊？我係十姨喎，佢應該要分啲嘢俾我噶。就算佢冇寫咧，你要分定啲嘢俾我啊？知唔知啊？哎呀，十姨你，唉喂，你真係不知所謂啊！唉，哇！ 咖喱餅，你仲係賣緊咖喱啊？成口咖喱臭味，咩咖喱啊？我而家買沙爹啊，唔係買咖喱。辣唔辣啊？啲咖喱唉，唔好講呢啲咁嘅嘢。啊，我哋入去睇下家佢而家點先啦。媽，奶奶，阿嘉，妹，啊，你唔好嚇我嘛。阿嘉， 十二十二，你做乜阿嘉嘢啊？過柴啊你！十二，你你做乜嘢啊？冇啊，見到有啲掣我咪撳下咯，咁得意嘅。我想刪咗呢個掣，你覺得喂我冇啊？喂喂喂，佢寫住我是盡咯。喂，你想謀殺啊吓？唔刪得噶。媽你要醒啊！好多人嚟睇你啊！邊度多人啫？一、二、三、四，得四個人啫嘛，你安心去啦。奶奶，你唔好有事啊！喂喂喂，你喺度做咩啊？ 冇啊，我自己咧，因為我整咗一份遺囑，咁就想佢簽名。佢有事，我梗係要保障翻我自己啦。我咪諗住捉住阿家隻手幫我簽名咯。隻手我㗎，啊，係咩？鬼知咩？呢度咁多隻手，呢只咧，我噶，呢只咧，呢呢只我噶，呢只咧。你自己噶。幾靚我隻手，俾翻我。好啦，我俾翻隻手我自己啦。 咁呢只係邊個噶？係咪阿嘉噶？你唔好咁啊！我唔准你呢啲人喺度分我哋啲錢啊！我我阿媽一定會冇事㗎。咁又好似唔係喎，你睇下佢，佢好似過唔到今晚咯喎。奶奶，哎呀，我唔好啊，定係我腳頭唔好累到你咁。奶奶，你唔好有事啊，我仲要服侍你噶。咁你同佢一齊死咗佢啦！奶奶，幫我斟杯水啊！哦哦，哎 奶奶，哎呀，撞鬼媽咁精你神嘅！醒啦，媽！啊，咩事啊？我醒啦！哇，有冇搞錯？你醒啦？喂，咁我拜拜啦，一係真係冇錢分啦。喂，下次有事咧，記住早啲 call 定我，係咁拜拜。咦，阿妹醒翻咁啊？咁我走先啦，你哋慢慢啊。媽，你冇事就好啦。阿媽冇事。奶奶，你冇事就好啦。你呢個下人點解仲會喺度㗎？吓，係啦，八婆吓奶奶， ，sorry，我多口咗，走啦，拜拜。屋企煲緊湯㗎嘛？係啊，咁你冇人睇火火燭咁，我講就教咗你幾多次啊？你點做人新抱㗎你？哎呀！吓，我哎呀，老婆你咩啊？啊！仲答爹？哎呀，老唔係啊婆啊，你你咪讓阿媽一次咯。呢個我個妹嚟㗎，你哋有冇關心過佢啊？喂，你唔係走嘅咩？仲唔走你？冇啊，未等到車嘛。嗱，最緊要 阿媽冇事嘛，老婆你咪讓下佢咯。嗯，點解啊？道歉啊！道歉，對唔住，跪低。你讓阿媽啦。點解啊？跪低啦！唉，好肚餓，你飲茶啦，唔使你跪低啊！喂，阿嘉你係咪未死㗎？真係冇得分啦！哎呀，咁我去飲茶都叫有得分嘅，喂，預埋我啦！行啦，一齊啦。唉，行啦，有茶飲下喂。行啦，媽，行啦。 點解我做人新抱咁命苦？有痰啊你，吞啖痰先講嘢啦，痰怪。唔好可憐佢啊！唔好扮有事啊唔好你！望佢我哋。家嫂，吓係飲茶，奶奶，你叫埋我一齊啊？行啦！嗯，好啊，一齊啊！一二三四五個人， 你霸位啦！抵死啊！咦呀！真情之難為了家嫂。 阿福係阿傑，十姨係阿尖，咖喱餅係 Jackie，阿嘉係 Donald。悔碰上一生精彩。家家有個一家之主，家家有個難頂又難離嘅人，家家都有本難念的經，家家都有真情。